jendea ezingo da sartu sartu mediatekarat, ezingo ditu hautatu eta hola liburuak, ez dugu kanen erakustetarik, ez dugu kanen animaziorik, uh, eh, irakor klubat ere momentuz eh, ez dira eginen fisikoki uh, mediatekan, baina holako gauzak, ara, emeki emeki uh, antobatuko ditugu, momentuz da gutieneko zerbitzu bat, importanta da irekitzea eta ikustea nola joiten den, dena izanen da beti desinfektatua, garbitua, gu ere maskekin ebiliko gira, albezain bat kontaktu guti uh, jendeekin, ora, hori dena, eh, hortako ditugu ere itzorduak kogusatzen, baina egia eh, da, ari zikasiko dugu, mm. piskata abstraktua da.